Agora o sacode vai começar. Senhoras e senhores, boa noite. E vamos começar a putaria. agora o sacode vai começar. <laughs> a vida de casado e agora eu tô solteiro. Larguei a vida de casado e agora eu tô solteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Se tiver com dinheiro no bolso, brota aquelas vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, tano. Vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, tano. Vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, tano. Brota na escândalo. Brota na escândalo. <laughs> Brota na escândalo. <laughs> Brota na escândalo. Terminei, mas tô feliz. Terminei, mas tô feliz. Agora as puta que cuidar de mim. <laughs> Agora as puta que cuidar de mim. Agora as puta que cuidar de mim. a vida de casado e agora eu tô solteiro. Larguei a vida de casado e agora eu tô solteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, fudeu. Fudeu, tá morando no puteiro. Fudeu, tá morando no puteiro. Fudeu, tá morando no puteiro. Se tiver com dinheiro no bolso, brota aquelas vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, tano. Vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, tano. Vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, vencei, Brota na escândalo. Brota na escândalo. Brota na escândalo na escada. Terminei, mas tô feliz. Terminei, mas tô feliz. Agora as puta que cuidar de mim. <laughs> Agora as puta que cuidar de mim. <laughs> Agora as puta que cuidar de mim.